ね。Adiós, extrae de su cola, mi tío. kutoka vyeo hizi kuna kutoka vyeo na bila shaka yoyote mwaka mpya umefanikiwa sasa ni mwaka mpya wa elfu mbili ishirini na nne jina langu ni kibanda mimi mkubwa amekusuka angaye kwa sababu ya kutembea na ile mtu anaitwa wacha siku ngapi Salam ni ndani ya Rumba Explosion. Karibu sana kama ndio umefika sasa hivi. Tunasema ndio mkoko unaalika maua. Karibu sana. Mungu ametujalia siku mpya ambayo haijawahi kuwa tokea misingi ya dunia kuwepo, kwa maana jinsi ya mpendo ulimwengu, nasi tupo hapa kwa maana kubwa tu ya kuhakikisha kuwa tunapata burudani na kusherekea uwepo wake na uwepo wetu kwa ajili yake, sio kwa ajili yetu. Karibu sana 95.5 Mombasa na viunga vyake 99.3, tisa nukta tatu Malindi na viunga vyake viunga vya Malindi tunazungumzia Mambrui kule Tana Delta sehemu za Lamu kule kote kule wana Gongoni wanatupata kwenye masafa 99.3, na tisa nukta tatu Voi Undani Taveta 95.5, na tano nukta tano Maungu kule kote Mariakani, Kaloleni, Ganze. sante sana kwa kuweza kutegea. Tukienda paka upande wa pili Orooro kule wakina kaka Braza Asanteni sana tisini na tano nukta tano sehemu za Vanga kule, sehemu za Shimoni, sehemu za Msambweni, sehemu za juu milimani kule Kwale, Kinango, karibuni sana na wale wako kwenye mtandao pia duniani eh, hususan e, wale wako ndani ya bara Amerika e, kina Houston pale ndani ya Houston pale kina Duncan, asante sana Eh, ndani ya England pale kuna Robert Mwachiro, asante sana. Eh, wako wale wako kwenye bara bara Asia kule, karibuni sana. Yaani leo ni rumba explosion ya kiaina yake, kwa sababu yetu tunaita Christmas edition. Yaani na maana leo litakuwa po neno pia lipo. Tunajua mwanzo palikuwepo na neno neno likawa naye, neno likawa ndiye, tena neno litafanyika mwanadamu, neno likazungumza na kutembea hapa na pale, kueleza utukufu wa Baba basi kwa maana hiyo pia leo neno litakuwepo lipo hapa na sisi huku tukikula burudani na kwa kukata na shoka. Karibu sana, ni saa mbili na dakika kumi na nane uko nami hapa mzee wa kiti imara daima kwa nguvu za Maulana. Tumeanza na Falili Pupa Traveling Lava ndani ya albamu ile ya Arsenali. Ndio jamaa Arsenali sahihi hivi eh, wana raha raha zao tu, wanafurahia mambo mengine mengine ya watu kuwarilikia. Ah, karibuni twende nalo. Baraka FM tuko hapa kuhakikisha kuwa unapata burudani jinsi inavyostahili. Twende Baraka FM, Baraka, Baraka FM, kukesha rumba hizi amro la muzika tunapatia Merry Christmas na hadi kwa wanaimba wote na mashabiki wote wa kazi safi kabisa. Mfalme Farao anakuambia usiwasikilize yaani nalala na wewe hapa lakini nakuota, yaani imekuwa ni mapenzi yaliyonoga sana tu, yaani kwa wale ambao wanashuhuda wa mapenzi, basi unajua mapenzi huwa peke yake, yaani unakupenda kweli katika moyo, basi huwa wamiliki usemezeki, wenyewe wanasema usikizi la mwadhini wala na mtia maji msikitini. <laughs> Karibu sana ukora hapa mzee wa kiti, na hakikisha kuwa unapata burudani jinsi inavyostahili. Yani msimu wa shamra shamra ndio huu, kikubwa tunatokea na kila laheri katika msimu huu. Alafu madereva, abiria, tuwe ni waangalifu, maanake mara nyingi sasa wa furi furi, watu wamejaa hapa na pale. So madereva pia huu utaka kukimbia, peleke abiria aje achukue wengine, akimbie mbio achukue wengine, mwisho kunaingia maajali ambayo labda tungeepuka tunapoteza maisha ambayo labda yalikuwa angetokezea. Kwa hivyo tuwe watu wa kujifunza, tuwe watu wa kujifunza kwa yale mengi ambayo yamewahi kutokezea katika misimu hii, na tuwe makini, tunatakiana kila la heri. Karibu sana. Kabla mfalme Farao Kumbuka mfalme Farao alishai kufanya mahojiano naye hapa. Ni kijana ambaye anakuja kali sana ndani ya Tanzania, eh, mfalme wa rumba ya Kiswahili, na analeta utamu mwingi sana unaposikiza wimbo wake, mistari yake na jinsi anavyoleta yale maneno. Sikiza maneno hapo upande wa kushoto kamwalimu ndio naumwa ili moja maneno hapo unawe kuniambia umelala na mtu alafu unamwota umetekwa umetekwa nyara ah, kabla hapo nikuchezea ritie watanabe eh? eh, wimbo wake ule unaitwa Opona Nga, yani wimbo ambao kabla hapo nimechezea pia vile 100 kilos eh, ya Ferego la kijana na eh, Fali Ipupa pale. Nafungua simu ili tuweze kujuliana hali. Ah, leo ni siku kubwa, nitakuwa nakupatia fursa tu, yani wewe msikilizaji, kutakia kila laheri msimu huu wa Krismasi, kuwatakia wenzi wetu wale ambao wanaosikiza Krismasi eh, njema, labda mwaka mpya, ama una ujumbe gani katika msimu huu eh, itakuwa ni bora sana, anafungua simu. Yaani leo hivyo, alafu nyimbo nyingi zitakuwa zinaangazia eh, nyimbo za Christmas Christmas ambazo zimeimbwa katika mitindo ya rumba, pia nitakuwa nazicheza sana vile. Kabla hapo, kabla hapo, ngoja nipatie mfano, alafu wewe pia nitakuwa nataka kila anayepiga simu awe angalau yuko na ujumbe wake ambao anaweza kuwasilisha ili ile ni kitu swari, kitu ambacho kinaeleweka, kila mmoja wetu awe yuko na nafasi ya, ku, ya kutakia msikilizaji, kumtakia mwingine yule ambaye anasikiza heri njema, kwa sababu naamini katika Rumba Explosion wapo wengi ambao wana jumbe za nguvu ambazo zinaweza kujenga hususan katika kipindi hiki. Kwa hivyo ni jukumu letu sote ya kuangalia kuwa kila mmoja wetu anakuwa na nafasi ya kutoa ujumbe mzuri, ujumbe ambao unapendeza wa Krismas. Natangulia mimi na ujumbe wangu Ndio maana yake nimetangulia na ujumbe, nafungua simu sufuri wewe pia nikupatie nafasi utoe ujumbe wako. Halo Baraka FM. Mimi niko na John Kumbi. Naam. Niko Mungu. Na nawatakia wote wanarumba members wote wa rumba baraka za mwaka mpya Merry Christmas. A gente como não gosta de mexer no panema, no âmbito da ameaça, naquilo que escolhe quando para primavera rata, na piazza situação do nosso entendimento, a piazza que para vejo lá na Bahia, a lá na Bahia, a do. Asante, asante. Na piazza, falando com a dada, é tá é tá tá é, todo mundo, a piazza, melakukan mutiara yang diberikan kreasi tadi karena kan kemudian juga nanti kandang ke akhirnya junior nah berkenal dengan jalan itu dia kamu ke junior manin dia ternyata salam tanpa perlukan dibilang gemanda antara macam menyanyi hati menyanyi menyanyi menyanyi menyanyi na ajue tuko pamoja na tutaendelea kushirikiana. Asante sana. Nikutakia pia heri njema pia kwako wewe na familia yako. Ningine kumsahau mwenzi wa Rumba Edition Mr. Jadija. Bwana amesema muda wote tumekuwa pamoja na baraka zaidi tuzidi kushirikiana. Asante. Asante sana Nicholas Kumbu, asante sana kwa ujumbe. Naona mwingine ameinua mkono pale, una ujumbe gani wa heri njema, ujumbe gani wa shamra shamra, una ujumbe gani wa kusema sasa hivi? Eh, nakupatia nafasi alafu tafadhali twende kwa ufupi ufupi kidogo eh? Ndio naona kwa sababu ndio tupatane wengi hapa. Halo Baraka FM. Jambo. Baraka FM katika kipindi Kakanya Masala. Karibu. Uko sehemu gani? kusikiliza ndugu zangu, lakini mara nyingi huwa sipigi simu na kusikiza Karibu, uko sehemu gani? Mimi niko ya Likoni. Ujumbe wako? Ujumbe wangu ndugu yangu, mimi ni kushukuru Mungu tangu mwezi wa kwanza mpaka saa hii ndio Naam tukutane mwaka ujao tukiwa salama. Amina. Asante sana. Ni fursa yako wewe shabiki kutoa habari, salamu, ujumbe wa heri njema. Halo Baraka FM. Ndio. Nashukuru sana. Karibu sana. Asante sana, asante sana. Ujumbe wako upi? kumbuka eh, ni fursa kubwa ndani ya Rumba Explosion kwako wewe msikilizaji. Kama una pesa kuandika harafa ni sifuri saba nne nane tatu moja mbili moja saba tano. Kuna mengi huwa yanatendeka yanatokezea. Leo ni tarehe ishirini na nne bwana, kesho ndio ishirini na tano inaadhimishwa siku kuu ya Krismasi duniani. Halo Baraka FM, vipi sana? Karibu sana ndugu zetu wa Kristo tunatumia sana Ndio. Asante sana Saidi Mpokomo. Bwana, ndio kama namna hiyo ndani ya Baraka FM. Nafurahi, nafurahi na jumbe hizi. Halo Baraka FM. Naam. Wazali Mzungu, mnacha kweli mingi kuyoka yona kati ya Baraka FM Radio Explosio. Yambi, yambi, yambi. Ndio. Asante. Asante Rumba, isonge mbele pamoja, tupeleke Rumba mbele. Halo Baraka FM. Halo Baraka. Naam. Habari nzuri sana. Eh, ni Edward kutoka Karibu Edward. Wewe ni Muislamu au ni Mkristo? Hiyo ina maana gani sasa kwa utendaji kazi wetu wa kiroho? mimi ni mwana wa Mwenyezi Mungu tu, tuko katika dunia iko maana ya Mungu. Eh, yani yeye ndio baba. <laughs> Sisi ndio wale wengine, yani tumekuja kwa maana jinsi hii bwana. Yaani tupo wamekuja kwa ajili ya watu wote. Halo Baraka FM. Wa alaikum salam. Nashukuru sana. Ndio. Naam. Asante. Asante sana. Kwa hekima yako Bwana, nakuomba. Ndio. Alikali chemical ya asili sagwa jibara. Dada Baraka FM kwa nimepatia fursa hiyo, unaweza kuingia kwenye Facebook ukatafuta mzee wa kiti pale, pia vile vile ukatoa ujumbe wako. Yaani leo huu ni ujumbe leo, yaani leo ni siku yako kutoa ujumbe wa elimu njema za Krismasi, mwaka mpya. Tueni ujumbe hata ni kuna mambo mengi yanatokezea tokezea sasa kumefurika furika. Eh, ni, ni, ni muhimu tushirikiane katika maana ya kueleza eh, na kueneza ujumbe ambao unastahili. huu ushindani utatumia kusini pesa zako nyingi ili kupigia simu yenifikia mkweli unicom katika mtaji halisi pamoja reference kwa kueleza jinsi safaricom inapiga nguvu za kuchambua matapeli na namna inaweza kupiga koti kuhusu matapeli hayo katika kila jambo kwa kuomba na kusifu pamoja na kushukuru, ajazeni na kujulikane na Mungu. Shauri na kutukuza kima sifa nguvu katika na yatupasa sisi tukawe na shukrani kuhusu kutembea siku ya wiki kuanzia saa tatu hadi sita usiku ukiwa naye mtumishi Francis Mwakitunzo ukituliza Thank you. Thank you. Let's go. vibarua ya Krismasi, tunazungumzia vijana jazi kipindi hicho, Chiriku Maneti ah, eh, bwana ah. Mm-hmm. Yaani kipindi hicho ilikuwa Krismasi, usiponunuliwa nguo mpya Krismasi, usipokuwa na viatu vipya, basi yani wewe unajihisi mnyonge sana kama mtoto. Wazazi walikuwa wanafanya juu chini kuhakikisha kuwa kando na mengi ambayo yanawazonga na kuwafuatilia, basi swala la kumnunulia mtoto nguo ilikuwa wamelipatia kipaumbele sana. Sasa wengi wetu tulikuwa tukijua kuwa bila kununua ama kununuliwa nguo mpya, basi wewe Christmas yako haijakuwa. ni kitengo ambacho tunakumbushana yale tunawajua, yale tunasahau, tunaambiana katika maana tu kubwa ya kuweza kujua namna gani kweli imekuwepo. Ni siku ya Krismasi, ni siku ambayo tunamkumbuka mwana wa Adamu wamekuja katika dunia hii kwa ajili yetu na kutoa ujumbe ule. Wapo wengi ambao wamehoji, wakajiuliza, wakatafakari mambo mengi. Wengine ukaja pia wakahoji, wakasema kuwa sio hiyo tarehe aliyozaliwa mwana wa Adamu, wakasema hiyo hakukuwa na kalenda wakati ule. Yote hayo sawa, lakini kikubwa mwana wa Adamu anapaswa kuzaliwa ndani ya moyo wako wewe, sio kwenye kalenda, sio kwenye tarehe ishirini na tano. Lazima tukumbushane hilo anapokuja na kuzaliwa ndani yako, Roho wa Bwana anapoingia ndani yako na kudhihirika, basi inakuwa wewe uko naye, na wala yule aliyoko nje itakuwa aliyoko ndani yako ni mkuu kuliko yule aliyoko nje. Kwa hivyo utakuwa una uoga wote utakuwa umekishinda mpaka kile kifo. Eh? Sasa alikuja akakishinda yeye, sasa itakuwa umemkubali. Kwa maana gani? Kwa sababu yeye amekuja kuleta ule ujumbe. Sasa wewe kujua alizaliwa lini ama alikuwa wapi na nini, yale sio la muhimu. Muhimu ni ule ujumbe huo uko nao sikuja mimi kuitengua torati, nimekuja kuitimiza, kwa sababu kupitia katika torati hii mtakwenda kuhukumiwa mbele za Baba. Sasa kama mimi sikuja kuitengua, kivipi nyinyi mnanipinga mimi? Nyinyi mnasema okay, Musa mnamtambua ndio nabii anayemjua, Ibrahimu ndio kama eh, babu yenu mnamjua eh? Sasa ikiwa mngekuwa mnawajua wale kina Musa kina, kina Ibrahimu na wengine wote Elia utakwenda kuwaona wao wako ndani ya nyumba ya baba na nini mko nje, kwa sababu mimi sikuja kuwapinga wao, waliowatuma wao ndio wamenituma mimi. Ndipo alipokuja akasema mwanadamu wengine wakawatembea wanasema bana masihi waja masihi waja sasa ndio mimi nasema masihi waja na mimi nimekuja katika maana neno hilo mbona nyinyi mnalipinga sasa ilipokuwa pale mwanzo ndipo itakapokuwa kwa hivyo wewe na mimi ipo haja ya tuweze kujirudi katika fahamu zetu na tujiulize maswali mengi bila kutaka kujibiwa na mtu mwingine. Sababu jibu pako lipate mwenyewe, sio la kuambiwa. Mzee Unajua ukianza ufunua hapo basi ndio kwao. Thank you. sẹ́mà bàbá. Kò má bí ike sẹ́mà bàbá àwọn bàbá. bàbá lẹ́kìnà máa ń bàyẹ̀. Wàhálà ẹ̀rọ wá bàbá lẹ́kìnà bá bẹ̀rẹ̀. Àgbà àwọn tẹ̀sí ọ̀rọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ti sọ. Bàbá, Thank you. mume shukuru Mungu kumaliza mata siku hizi nitatoka kifo cha sasa kama maji yatokapo yaenda kwaje kisanye mwana mama woko niombe Mungu daima baba Baba, wanipende ukuta Yesu, afya yenda miaka inaenda mbio, siku zinaenda mbio, orkestra jobiso ah, usije kumaliza ndani ya Baraka FM Rumba Explosion na mzee wa kitu na wewe unapata burudani safi. Tunapozungumzia Orchestra ya Jobiso ni kundi ambalo lilibuniwa mwaka 1980 pale na George Peter Kinyonga. Kipindi kile alikuwa ameondoka kwa Orchestra Simba Wanyika eh, na kuanzisha eh, kundi lile la Orchestra ya Jobiso lakini haku kundi lile la Jobiso halikukaa sana, yaani chini ya mwaka mzima mmoja hivi George Peter ilibidi alitoka kwenye kundi hilo la Jobishi ambalo alikuwa amelianza na akarudi tena kwa Simba wa Nyika, lakini pia eh, alikuwa akirekodi rekodi ngoma zake ambazo anazifanya yeye kama yeye na eh, akizirekodi na lebo hiyo hiyo ya Jobiso na wale wengine ndugu eh, rafiki zake ama wale waliokuwa nao pale kwenye Jobiso kwa sababu yeye alitoka karudi kwenye Simba Nyika, basi wale pia wakafanya maamuzi ya ku, kujiunga na Super Nyika na Isa Juma pale, ndio maana yake Jobiso wanakuambia Christmas. Karibu ni saa tatu na dakika kumi na tatu. Kumbuka leo tuko na Rumba Explosion ya kipekee, yani ina maana kuwa ni Rumba Explosion ambayo sana inavutia upande wa wewe kutoa ujumbe wako, kutoa eh, neno gani uko nalo, kutoa heri njema yani ni nafasi kubwa ambayo nakupatia. Mwaka mzima tumekuwa pamoja kwenye Rumba Explosion na ninafurahia sana uwepo wako, nafurahia sana mawazo yako, maoni yako, mtazamo wako, pongezi zako na wale ambao pia wanakosoa tunafurahia pia vile vile wanatujenga ni yaani, ili tuweze kuona vipi tunaendelea, na naamini Mungu atatujalia bado tutazidi kuwa katika safari hii pamoja. Kwa hivyo leo nikifungua simu kupatia nafasi ni kutoa habari za heri njema, kutoa salamu za heri njema, kutoa ujumbe unaona, kwa msikilizaji anayesikiza pale, itakuwa inapendeza sana. Ni siku yetu hii sufuri saba mbili mbili nne saba tisa nane sufuri sufuri sufuri saba tatu tatu tano saba tisa nane sifuri sifuri. Kama una wepesi wa kuandika harafa wala usitatizike, sifuri saba nne nane tatu moja mbili moja saba tano itakuwa ujumbe wako unafika pale na tutakuwa tunaambiana. Ah, asante sana. Nani huyu? Anaitwa ni Mae huyu, mzee Mae Mori, Morris Remington Mae. Asante sana mzee wangu, leo tunachukua tu ujumbe wa Krismasi. Eh? Halo Baraka Halo. Yaani wamo mtakatifu. Safi sana. Angalia huko. Nzuri sana. Sasa mimi nataka ngoma hapo. Waitwa nani mwanzo? Nitasivu kutangaza Gajoni. Kutoka Gajoni. Ganjoni. Sasa Steve, leo sisi tunapokea ujumbe bana na salamu za heri njema. Eh, leo hata wimbo si sana mtu kuwa. Una ujumbe gani kwa msikilizaji sasa hivi? Halo. Halo. Nakupata, una ujumbe gani? Tunakusikiza wewe. Ujumbe kwa Mwakiti Rozaria. Naam. Nataka niwajaribu katika moyo wetu. Naam. Eh, Nataka tufanye haya za kusikia, tufanye haya za kusikia. Ndio. Kupambana. Naam. Na tukakaa kwa amani. Asante sana unaona ujumbe ulikuwa unataka kubaki nao, unaona vile umetujenga ujumbe kokosi ah, wimbo gani? Okonyonyo eh, okonyonyo baba bolinga bolinga, mbona wimbi <laughs> leo sana tuchukue hii fursa ya kutakiana kila laheri kumtakia mwenzako katika Rumba Explosion. Mkenya yote yule anayesikiza, labda kuna wageni wengi tu wamekuja pwani, si unajua hapa, tena tuwaambie wageni bwana kiashiriki sana ya pwani na tukutoka na pwani. Halo Baraka FM. Naam. Jambo. Karibu sana jana. Ndiyo. nimetanguliza akasema nimemmaliza bwana, kidogo nikakaa kusikiza kwa makini <laughs> ah, bwana. Baraka FM ndio mpango mzima Rumba Explosion. alo Baraka FM. Naam, niambie wewe, nakusikiza bwana. Krismasi ndio hii. Naam, napenda kuwa kwa heri njema za Krismasi. Ndio eh, mafanzi wote wa Baraka FM, ndio familia yangu yote, naam ah, nawaambia heri njema mahali popote, wajue kwamba wanafanya yote wakijua kwamba ni Mungu ndio amewapa. Ah, na pia kama inawezekana mchezee rhumba moja hadi Jazmilongo ya Christmas itakuwa ni vizuri sana. Jina unaitwa Naitwa Nathaniel Kushinga Tsoma Kutoka wapi? Karibu sana, karibu sana ndani ya Baraka FM. Halo Baraka FM. Wa alaikum salam. Nashukuru Mungu. Naam, karibu mzee. Ndio. Naam. Asante sana MJ, asante sana, napata jumbe yani za nguvu sana kumsikia MJ anavyosema anapotajwa MJ ni Michael Jackson, Omari ya Mjuma huyo Magongo. Salimia wote Kalabashi hapo mitaa Magongo, mitaa Muranga pale. Halo Baraka FM. Nashukuru. Ndio. Ndio. Asante sana. Ndio. Ndio. njema bwana, nipatia nafasi eh, tunasikiza ujumbe. Mimi mwenyewe nasoma sana yani jumbe zenu eh, zinanijenga, nasikia najihisi raha yani msikilizaji anaweza kuwa na ujumbe mzito, huwezi tu nani sasa hivi, nani unaweza kumgusa ujumbe ule. Kwa hivyo tuendelee na rumba, lakini leo ni special edition ya Christmas edition, yani kesho, si imefika. Halo, baraka zenu. Naam karibu Thomas. Asante sana Nguli. Asante sana shabiki wa zamani, na maana bado yupo karibu sana. Eh, msikilizaji, kama ndo umefika unashangaa kulikoni, ni ndani ya Baraka FM Rumba Explosion, mpango mzima. Niko hapa mzee wa kiti kuhakikisha kwenda kupatia burudani jinsi inavyostahili. Tuko kwa maana jinsi ya kupeleka rumba mbele. Kwa hivyo kama ndio umetulia pale, wala usipitizike wewe ndo roho yangu lopendwa na mie, nakuna ndo babu wangu upande wa kushoto. Mfalme Farao King wa Rumba, ningependa kuwatakia wasikilizaji wa Baraka FM Christmas njema na mwaka mpya mwema, uwe mwaka wa mafanikio kwao. Mashabiki zangu wote wanakupenda Baraka FM, asante sana na wapenda sana. Thank you. Thank you. King alikuwa sindano ya moto mpaka juzi asubuhi, eh, anakuambia Christmas. Yaani leo muziki ya Krismasi, Christmas tu. Eh, mangele alikuwa anazungumzia kina Kabila Kabanzi pale kipindi hicho, Kalenga Zanzibar hivi, Lutulu Kaliki Makii, kina Kaika Ibadibanga wa Shuluma, ah, ambasadara walikuwepo ndani pale ni Rumba Explosion kama ndo umefika sasa hivi, unashangaa labda Thank you. Thank you. akolele akomama Thank you. Thank <laughs> you. naitwa Baba Gaston, Baba National Ilunga wa Ilunga Chenji Kamanda. Ah. Kipindi hicho kina Kasongo Kalema hapo, sauti nzito, utunzi wake Lutulu Kaniki Makii. Kipindi hicho bado yuko na Baba Gastone, wenzake washatoka pale, wameanzisha Mangere pa baadaye Kaniki Makii akatoka pia na kujiunga na orchestra Le Mangere pa kumbuka ndo baba mzazi huyu eh, waona muziki wengi tu, Baba Gaston. Ah, naona kwa njia ya rafa hapa kwa sufuri saba nne nane tatu moja mbili moja saba tano. Halo mzee wa kiti, nawaombea heri njema ya sikukuu na mashabiki e, na mwaka mpya mashabiki wote na timu yote Baraka FM 95.5 Mombasa. James kutoka Kawala, asante sana James unatuma ujumbe unasemaje? Ujambo mzee wa kiti, namtakia kakangu rafiki yangu pita Uchodo ujumbe asiye mtoto mpotevu, Boniface Mwadera akiwa Bombolulu. Asante sana. Ni fursa yako ya kutuma ujumbe wa Krismasi, ujumbe wa mwaka mpya, ujumbe yani, ndio nafasi nzuri.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 Eh, nafasi yako kabla hapo nilikuchezea Happy Christmas ya Mbaraka Mwaruka Mwishe. aliona kuchakuria chakuria ngoma ambazo zinaangazia Christmas kwa sana. Nafasi yako ya kutoa ujumbe wa Christmas, ujumbe wa mwaka mpya, kwamba katika msimamo ambapo tunazungumzia Kristo na mkambi ambao tunazungumza mahali katika sheria ya Kiswahili tunapofika mahali tuweze kushukuru Mwenyezi Mungu kutoka kitabu cha Baba Baba na Mfalme na Mfalme kwa sababu hata Biblia inasema sisi mwanzo tunaishi katika nguvu zetu zake Mwenyezi Mungu na kutukupanga katika mwili mtakatifu kuwatukia kuhusu njema na mafanikio ya mafanikio. Tupatane tena mwaka ujao kuangalia watu wa Mungu. kutoka katika mikono habari msikitini tungependa kushukuru mamlaka ya Iran kwa kutufikisha jambo ndani ya kampuni na kutuelimisha katika vipindi hivyo na kuwatakia mamlaka kusema mashariki mpango wote tuwasimu mzima na mwaka mpya wenye mafanikio na kile tunatakiwa kukifanya katika hizo kama msingi kwa kila tukifanyisha tukasafiri salama tutambulike mungu mbele na pia tukiwafahamu wale wote ambao hawajiwezi kwenye kipande chote kama kama kama ila alikuja kucheza usikioni yuko tai jioni Dasago hakuwa alikuwa nje amekuja safari yake iko ikabidi akaita alipoongea amekuja kufanya nini Asante sana Robert Mwachiro, wananiambia una ujumbe hapo. Ujumbe wako wa Krismasi kwa wangwana wote ni kwamba usitupe jiwe gizani kwa kuogopa mchakato ujao. Unaweza jipata umempiga jiwe Yesu Kristo ajaye kwako. Asante Papa Wemba Dio Kolele, Viva Christmas, Yesu wa Botani. Dada Miri, asante sana. Huo wimbo ni tala mwana na mpate eh, Carlito Lassau, eh? con Bucaleoni, Chris Massi, Kipekea, kwenye rumba explosion. Kama shirina tano ndio kesho ndio siku ambayo itakwenda kuadhimishwa duniani kumkumbuka na mwana wa Adamu. Asante sana mzee wangu wa Sani, unaniambia umekuwa na watoto wamesafiri safiri, ndio wanaelekea elekea bwana. Asante sana mzee wa naamini Desemba imekuwa ya shamra shamra. tunaingia ni awamu ya tatu. Leo kama vile nilivyokuwa nimekuarifu, tunakwenda tu katika misingi ya kuhakikisha tunapata burudani safi na nyimbo zenye maudhui, nyimbo ambazo pia zinatufunza na kutuelekeza hususan ujumbe mwafaka kabisa kutoka kwa Aziz Abdi Kilambo, amri kumi za Mungu. Dada Baraka ya FM Rumba Explosion na aina yake msimu huu wa sikukuu tunasema ni Christmas special Rumba Explosion. Haya haya haya Rumba Explosion Christmas special kabisa. Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa nami siku zote hizi tokea Rumba Explosion ilipoanza, tokea awamu ya mwanzo Rumba Explosion. ni awamu ya pili, kama una habari unasikiliza sasa hivi, tokea katika awamu ya kwanza, tokea enzi za Afro Bomba tumekuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kuwa pamoja tunaipeleka rumba mbele, na inapendeza sana kwa wewe kuchukua muda wako kutegea na kukosa na kutaka kile kipindi Jumapili ifike, silichukulii kwa urahisi hilo. Nafurahia sana na nakuahidi kuwa nitazidi kujitahidi kama rubani hapa, naamini sote tunalipeleka hili ili tuhakikishe kuwa tunakwenda pamoja, tunafanya rumba inakuwa tunaijenga vile vile ipo haja kubwa sana ya kuhakikisha hilo. Tuna mengi ambayo tumeandaa katika mwaka ujao tukijaliwa, na yote yale katika maana ya ushirikiano. Nilitaka sana tukutane kabla mwaka huo haujapinduka japo kwa kiwango ambazo zijafikika bado ijabainika vile, lakini tutakuwa tunaelezana tu ili mashabiki tujuane, tusalimiane kwa mkuane, eh, tuzungumze, tujadiliane, tubadilishane mawazo, inakuwa ni kitu ambacho kinapendeza kwa yoyote yule. Karibu ni saa nne dakika kumi na moja awamu ya tatu ya Rumba Explosion pamoja pale, tunaipeleka Rumba mbele. Tuko hapa mwanzo kuhakikisha kuwa kila kitu kiko shwari. Kwa hivyo kama ndio umefika sasa hivi, wala hujachelewa wala usijisi mnyonge. Wewe eh, kaa ukijua kuwa tuko pamoja kuipeleka rumba mbele. wakiweza wakisema msaliae. Hamjambo, mimi Mkamba Mapanga na watakia wanaosikia kwa redio ya Baraka FM Krismas njema na mwaka mpya yenye mafanikio. Amulikumza Mungu Mwenyezi Mungu alitunaongoza atuwekeye that this party where you go. Yes. This is the kind of bongo man. All people listening to that FM are wishing nice Christmas, Merry Christmas, Happy New Year, may God bless you, may God give you everything you want the next year, how to be a successful year for you people.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 Nipe ujumbe wako, na ujumbe gani una, una, una kitu gani unaweza kutueleza itatujenga eh, ni fursa yako eh, msikilizaji wangu. Halo Baraka FM. Naam. Ndio. Ndio mimi. Karibu sana. Ndio. daga shugaban shirin wannan mafarki a mutu tutakutana mjao mungu atajalia ndio Asante, asante, asante sana. Ipo haja, ipo haja, tukutane, tutakutana eh, bwana, eh, kwa maana jinsi Mungu ameupenda ulimwengu tupo sisi eh, hatukuwa si tunapendeza kushinda watu wengine ama tumefanya mazuri sana, tumepewa tu nafasi. Halo Baraka FM. Naam. Naam. Halo. Halo. Yes. Karibu sana shabiki mpya, jina unatoka wapi? Asante sana, naitwa Sifa Mesi. Ndio. Kutoka Bondora. Karibu sana, vipi Bondora? Sasa shabiki yako Kukunduma. Ndio. Ndio. Patricia kwa vile ni shabiki mgeni nitakuchezea wimbo, japo leo ni siku ya shamra shamra kama hivyo, na nauliza wasikukuu, si sawa kule kwetu leo, lakini kwa ugeni wako tunakuleta nyumbani na kuchezea Patricia hiyo. Halo, Baraka FM. Halo. Naam. Hatukupati, hatukupati. alô. Halo. yako labda au upunguze sauti. Naam. Ndio. Naam, Felix. Felix, yu huku maeneo ambayo yani maeneo ya vipi, utabidi tukutafute tukute miti <laughs> simu yako inatuumiza kabisa. Tukusikizi vizuri, pole sana mzee wangu. Ningependa sana kusikia ujumbe wako, sijui itabidi vipi Felix eh? Itabidi upande juu ya mti nini? Ujumbe wako wa Krismasi muhimu sana. Halo Baraka FM. Halo Baraka FM. Naam. Jaki Bamburi. Karibu sana Jaki. Naam, kumshukuru sana mtumishi wangu hapa hapa Baraka FM. Ndio na namtakia Christmas njema. Hivi sasa najua maybe yuko kanisani, ndio kwa kitendo sana. Wakati huo nimekuwa nikipitia kitendo kigumu, lakini wakati nikipita kutuliza na wale wachungaji wamekuwa akituletea akitufundisha mafundisho ya maadili mema, amepata kuinua sana kiroho. na mkatia Christmas njema na Mungu wa na jamii yake, na azidi kutujenga na wengine wengi najua amejenga zaidi kama nini. Pia kaka tunafungana huko. Asante sana, asante sana Jakii. Nani mwingine? Fursa yako hii, unasikizwa kona zote, unasikizwa dunia nzima kupitia masafa ya Baraka FM kwenye mitandao tunakupatia fursa ya kutoa ujumbe kama kuna mgeni mwambie yani ni Rumba Explosion Special Christmas Edition eh? watakakuliwa bure majina yangu ijalizua Yesu wanika nawatakia wasikilizaji wote wa Baraka FM, mashabiki wote, wapenzi wote wa Krismas njema na heri ya mwaka mpya. Kumbuka kuzingatia amani wakati wa jumbe zinamiminika sana Krismasi. Una ujumbe gani? Una lipi la kusema? Tunaweza kutuma rafa kwa sifuri saba nne nane tatu moja mbili moja saba tano. Asante sana Nicolas Kumbu, nasema viva krismas wimbo huo achana nao yani maisha yalikuwa rahisi shilingi ananunua mkate ah, safi sana mzee wangu asante sana halo baraka fm ndio sijajua kama yupo Angalia, alikuwa naomba shamaliza, ameulizia kwamba mwiko kidogo, kasema amemuulizia ah, mende ni kumbe mtu kaitwa kwamba mwiko. Halo, Baraka FM. Halo, Baraka FM. Naam. Eh, sasa hivi tunakupata vizuri bwana, ulikuwa wapi mzee mzima? Ah, ah. Watalinda bwana, tunaweza tutakutana kidogo. Eh, ndio, karibu. Naam. Tupe sauti, tupatie sauti. Naam. Ni kusherehekea kwa siku kwa kuzaliwa kwa Tanzania ya Yesu Kristo. Naam. Kama Ndio. kitu kingine ni kwamba tunapiga kitu kile cha dhambi sasa ndio tunaweka tunabidi ushahidi kama kwa mbali mbali bila ambavyo kwa kupata vizuri, lakini tumepata ujumbe. Ndio kama maana hiyo yenyewe, yaani Mungu anapokuja katika dunia hii anakuja kupitia kwa mitume, kwa manabii, anakuja kwa maana ya kueleza neno lake na kuonyesha watu njia. Anakuja sio kwa sababu yeye anataka hivi kutuadhibu, lakini kutupatia fursa. Basi leo hii ikiwa sisi tupo tuna ushuhuda wa kuwa tupo katika uhai na wenzetu wametangulia katika kifo, basi na maana sisi tumepewa nafasi ili kujijua sisi ni kina nani mwelekeo wetu. So inakuwa katika maana kubwa ya kuwa ameinuliwa kama vile vile nyoka wa shaba ameinuliwa, ili kila anayemwangalia katika imani anapata uponyaji. Ndipo mwana wa Adamu pia anainuliwa juu, anatundikwa msalabani, asiyejua dhambi anafanyika dhambi, kwa maana ya laana. Inasemekana alaaniwe yote anayetundikwa msalabani analaaniwa kwa maana ya sisi sote, ili tuweze kupata nafasi nzuri ya kuingia katika uzima wa milele. Hili ni neno ambalo lilikuwepo, lipo na litakuwepo. Hili neno ambalo tunalijua hata kama tulizungumzii. Hili ni neno ambalo linatakana liishi ndani yetu, kwa maana jinsi hii ameupenda ulimwengu kamtoa wake wa pekee, ili kila mwaminia asipotee, ndo upate uzima ule wa milele. Sasa mimi na wewe tupo leo, tunasikiza rumba, tunapata burudani, lakini hili neno pia tuishi nalo, liishi ndani yetu, na haimaanishi kuwa kama sisi tunapenda rumba, tunapenda muziki basi sisi hatumjui, kwa sababu wapo wale ambao labda wamechukulia kuwa sisi hatumjui, kumbe sisi hatumzungumzii, tunamjua kuliko wao wanamzungumzia, hawamjui. Kwa maana jinsi hii ndio neno linakuja ili wewe na mimi tuweze kujipata na tuweze kujielewa sisi ni kina nani, tokea enzi zile binadamu amekuwa wa kukaidi maagizo, binadamu amekuwa wa kutojielewa. Sasa ile sisi leo tuko na mifano, kipi kilichofanyika kwa wale ambao walikiuka maagizo? Yaani kama vile mwalimu amekuja darasani na mwalimu yule katika maana ya kufunza, kabla hajafundisha akaonyesha na mifano pale darasani, akauliza kila mwanafunzi, je, mumeelewa? Ikawa hakuna anainua mkono kumaanisha kila mtu ameelewa eh? Kuna yote ambayo anataka kufafanuliwa, tukuonyesha. Ndio mifano ile tumeonyeshwa. Sasa hebu tuchukulie hivyo, tutafakari eh? Kipindi cha eh, tuanze kipindi cha kina Luta eh, eh Lutu na, na, na, na mke wake yule anaambia usiangalie nyuma, akaangalia nyuma akageuka eh, chumvi, kwa mfano wa, wa, kukiuka maagizo haya. Adamu naye akaambia usile tunda hivi na hivi, wakakiuka maagizo. Usitaki kujua ni tunda gani, maanake tunabishana kwa mambo ambayo hayana msingi unaona haya kipindi cha noa kile nuhu ingieni kwenye safina hii hawakuingia wale wakakiuka maagizo kipindi cha musa angalieni nyoka wa shaba ameinuliwa juu wakakiuka maagizo kipindi cha mwana wa adamu ameinuliwa juu msalabani mwangalieni huyu mpate uponyaji tumekiuka maagizo kipindi cha leo yani hatuna mifano hii ya kuichukua na kuweza kuepuka yani sisi pia bado tunaingia pale pale walipokosea wenzetu, ndio maanake alikaja akasema, vipi mwana wa damu, kizazi chenu hiki niye mnawaunga mkono mababu zenu, kwa sababu wao waliwaua manabii, nini mnawachimbia makaburi na kuwazika. Ina maana kuwa mnaunga mkono waliwafanya hao, na kwa maana hiyo adabu yenu itakuwa kali zaidi sema yenu ndio yetu bwana, sio kuona kama nimejitoa kuona nimeona mtu akika yuko na ah, vizuri ndio kufunua <laughs> ni hapo ndio kwao. niko <laughs> siku ukitaka tutakwenda kufunua mwanzo mwisho yani. Shabiki wetu mgeni Profesa Fatar Mwamba za Patricia Thank you. tunamkaribisha sana shabiki wetu mgeni, jihisi nyumbani kaka. Nampisha hapo kando akae bwana, wakie dogo hilo, wakia dogo hilo ni Profesor Fasta Mombasa. Thank you. ebu tubo bimba na lali tele mzima silali yale mwambia Patricia bwana, tuwasiliane Patricia. Dada Miri Merry Christmas. <laughs> oh, Patrícia, olha aí. Ahora, ahora, ya, ahora, ahora. free. ni kikosi ambacho kilitia fora sana Orchestra Super Mazembe bana mwisho show, kundi ambalo lilikuwa likiongozwa na Montonkole Longwa Didus cha leo nimemwona Loboko Maare Bale tu. Loboko walikuwepo kina Dododo Riz, pia Joe Petit Musa ndani ya Rumba Explosion uko nami hapa mzee wa kiti special edition eh, Christmas. Bado nafungua simu nikupatie fursa, eh, una ujumbe gani? Vijana wa jana, vijana wa juzi, vijana wa leo, burudani, kaangalia Houston vipi, upo leo kweli? Shabiki wetu mkubwa sana ndani ya Amerika pale musim mekar na wakati huo msikilizaji, najua umejiandaa kwa mambo mbalimbali ambapo utakuwa ukielekea, ila ningetamani ukaweza kumkumbuka yule mtu ambaye hana uwezo mkubwa katika jamii, mayatima, watu ambao hawana uwezo mkubwa kwa na kila mtu ambaye amepungukiwa. Unaposherekea mkumbuke mtu kama huyu, ili siku yetu sote iwe ya kupanda zaidi. Tukutakie Krismasi njema na mwaka mpya wa elfu mbili na ishirini na nne wenye mafanikio makubwa. Jina langu ni mtumishi Francis Nyambi, Mungu akutangulie kulinda wakati huu wa sherehe hizi kuhusu a merry merry christmas and best of 2024 Pero mi mama, mama, yo, yo, Cuánto quiero que hacerle mi corazón Hili ni jinsi ya kuandiki wanatakiwa wasikilizaji wetu wa Baraka FM siku ya njema na mwaka mpya wa elfu mbili ishirini na nne. Asante sana. Thank you. como memoria también yo creo que iba y me quedé también en la última época yo creo que me Thank you. Thank you. Thank you. Amen. Sunday Thank you. Thank you. Thank you. ni kambi safi kabisa ya Langa Langa Stars, mashemo